Բարև բարեկամներ, օրվա թողարկումը սկսում ենք մի փոքրիկ առակով։ Հիվանդը շրջվեց դեպի բժիշկը, ինչ վերջինս պատրաստվում էր հեռանալ զնման սենյակից եւ ասաց. «Բժիշկ, ես վախենում եմ մեռնելուց։ Ասա ինձ, ինչ կա մահվանից այն կողմ»։ Բժիշկը հանդարտ պատասխանեց. «Չգիտեմ»։ «Չգիտեք»։ Զարմացավ Հիվանդը Չէ որ դուք քրիստոնյա եք, դուք պետք է իմանաք, թե ինչ կա մյուս կողմում։ Բժիշկը բռնել էր դրան, բռնակը երբ դրան մյուս կողմից ճանկրտոցի եւ նվնվոցի ձայն լսեց։ Դրան բացվելուն պես ներս ցածկեց մի շնիկ եւ խանդավառությամբ վազեց դեպի բժիշկը։ Դառնալով հիվանդին բժիշկն ասաց. «Տեսար իմ շնիկին, Նա երբեք այս սենյակում չէր եղել, չգիտեր ներսում ինչ կա։ Նա գիտեր միայն մեկ բան՝ որ իր տերն այստեղ է, եւ երբ դուրը բացվեց, նա առանց վախենալու ներս ցածկեց։ Ես շատ քիչ բան գիտեմ այն մասին, թե ինչ կա մահվանից այն կողմ, բայց մեկ բանում վստահ եմ, ես գիտեմ, որ իմ տերն է այնտեղ, իսկ դա ինձ բավարար է։ Առակը հանդերձյալ կյանքի մասին է, իսկ հանդերձյալ կյանքի մասին ցավոք հայ մատենագրության մեջ շատ քիչ տեղեկություններ ունենք։ Միայն կսկտուր ակնարկներ են, բայց կան աղոթքներ, որոնցում աղերսվում խնդրանք է ներկայացվում, որ աղոթողի հոգին հեշտությամբ անցնի օթային տարածքը, անվախ կտրի օթակյաց չարքերի պատնեշը, հոգինների կայանները, Բարեկամներ թեմայի շուրջ մեկնաբանություններ կանի գերաշնորհ Տեր Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ բավական խարդին հարց է։ Մենք հանդեցյալ կյանքի մասին ընթերցում ենք հին կտակարանից, երբ որ հերաներից մեկը ասում է. գնա ասա իմ հարազատներին, որ ճիշտ կյանքով ապրեն, որտեղ վիճակը վիճակ չի, եթե մարդ ճիշտ կյանքով չի ապրում։ Խնդրում եմ որ փոխանցեն։ Սա մի պատարեկ է մեզ հուշելու, որ կա հանդերձյալ կյանք եւ մարդիկ տարբեր վիճակների են արժանանում այնտեղ։ Սա մեկ։ Կա 9-րդ 10-րդ դարի մի սուրբ Բարսեղ անունով, որը ուներ մի վանական եւ կուսություն ընդունած մի կին, որը ծառայուն էր եւ որը հոգին ավանդել էր։ Աշակերտը հարցնում է. «Հայսուր, տեսնես իր վիճակը ինչ է»։ Գրքույկ կա տպագրված, կոչում է ռուսերեն գիրքը մտստո բլաժենե Ֆեոդորի, Թեոդորայի դժվարությունները, տանջանքները։ Եվ նա ասում է. «Հիմա տեսնենք»։ Ինքը աղոտ կյանում որ Աստված բացահայտի Թեոդորայի վիճակը այն աշխարհում։ Եվ ինքը տեսնում է նրա վիճակը՝ դրախտը, ինչպես իր հոգին սավառնում է վերև, գեհենի գետն է անցնում, ինչպես Աստվածածինն է օգնում այդ կամուրջով անցնի հաղթարել բոլոր դժվարությունները։ Նա տեսնում է դժողքը, դժողքի բնակիչների վիճակը, հետո ինքը արժանում է նրան, որ հասնում է դրախտային վիճակին եւ այնտեղ է բնակվում։ Նկարագրվում է պարտեզները, ցաղիկները, գեղեցիկ պտուղները, մարդկանց ապրելու տեղը, այդ բրումունքը, գեղեցկությունը։ Մարդ խոտի վրա քայլում է, բայց խոտը չի կոտրվում։ Մարդը ոտքով անցնում է, բայց խոտը նույնպես վերականգնվում է։ Պտուղներ կան սենյակում դրած, սքանչելի սառնորակ ջուր մարդիկ մի կում են անում, մի փոքրիկ պատուղ են ուտում եւ դա բավարար է հագեցնելու իրենց պահանջը։ Եվ ամեն մարդ տարբեր գույնից գեստեր ունեն, որը խորհրդանշում է իրենց ծրփությունը, ծրփության մակարդակը, աստիճանը։ Կա եւս կնոջ վկայություն Գերմանիայում ապրած, որը 6 տարի, այսպես ասենք, հայտնվել էր կոմայի մեջ։ Երբ որ հետ է գալիս կյանքի է կոչվում, նա նկարագրում է այնտեղի կյանքը։ Շատ մանրամասնորեն նկարագրում է։ Դժողքը, անցումային վիճակը, դրախտային վիճակը։ Կան բժիշկներ, մի քանի գիրք կա հրատարակված, ովքեր կոմայից վերադառնում են։ Երևի գրեթե մեծ մասը նույն բանն նկարագրում, ինչպես հոգին է անջատում եւ գնում է։ Շատերը վկայություն են տալիս, երբ որ հոգին անջատում է մարմնից մահվան պահին, նրանք տեսնում են հավաքված մարդկանց, ինչ են զրուցում, հետո իրենք ասում են. դու ես բանն ասացիր, դու ես բանը, բոլորը ապշած են մնում։ Եվ զարմանալին այն է, որ բոլորը նեղվում են, ասում են, «Հա, մեր այս ծանոթը մահացավ, մեքենայի տակ ընկավ»։ Ասում եմ, ես էլ հաջող ասում, ես ներած չեմ։ Ես դες տեսնում եմ, ես դες հետ խոսում եմ, բայց դուք ինձ չեք լսում, չեք պատասխանում իմ ասածներին։ Այո, կա հանդերձյալ կյանք իհարկե կա, միանշանակ կա, մարդիկ կան, որ նախորոք գիտեն եւ պիտի մահանան։ Ես հստակ ասեմ, պապիկս 16 օր առաջ հերագիր տվեց եւ բոլորը եկան, զավակները, դաստրերը, թորները, եւ ինքը գիտեր որ կլիներ ճաշ դրեցին, իսկ ես տփոխեցին, ասաց, խորոս մի ժամ հետո գգաս սենյակից, ես մի քիչ հանգստանամ։ Հայրս գնաց կես ժամ հետո տեսա, որ ինքը ձեռքերը դրել է կրծքին, դերմակը մի քիչ թեք է դրել, սպիտակ զգեստները հակել եւ հոգին ավանդել էր։ Ինքը նախորդ դա գիտեր։ Հայրս էլ 27 օր առաջ, մայից առաջ, մայրիկես ասաց, ես գիտեմ ուր եմ գնում։ Ինչ ցույց եմ տվել տեղս։ Կոծանալներիդ կասեմ, ինչ հասություն ես արել։ Իմ տեղս լավ տեղ է։ Հաջորդ օրը առավոտ ինձ էլ կանչեց, ասաց. «Թաղում է, այսպես կանեք», բայց նորմալ քայլում էր։ Ես էլ նեղվում էի, ասում եմ՝ «Տաճան, ես գիտեմ ինչ եմ ասում, ուշադիր լսի»։ Մարդիկ կան, որ գիտեն, իրենց տրվում է, ցույց է տրվում։ Ցույց է տրվում, թե ուր պիտի գնան, որն է լինելու իրենց այնտեղի վիճակը, ուր պիտի բնակվեն։ Մենք եկեղեցաբանությունից գիտենք, որ մարդ երբ որ մահանում է, հոգին անջատվում է մարմնից, ինքը 40 օր սավառնում է։ Երկու հրեշտակ գալիս են, թևերը բռնում են այդ մարդկային հոգու եւ տանում են։ Եվ 40 օր ինքը պիտի թռնի դեպի դրախտ, դեպի երկնային ոլորտ։ Ամեն օր այդ հոգին պիտի ինչ-որ մի մաքսատուն անցնի։ Ինչ մաքսատներ են դրանք։ Օրինակ հայ հոյանքի մաքսատուն, խափեպայություն, շնության, դավաճանության, բամբասանքի, այսինքն զանազան 40 կարևոր մեղքերի մաքսատաներ կան։ Հրեշտակները թրցնում են, բայց ամեն մաքսատան կողքը դևերը կան, որոնք կառուցանագրում են մարդու մեղքերը։ Եվ ասում են, այսքան այսքան այնքան մեղք է գործել, տավեք մեզ, այսինքն որ հոգին չթռնի դեպի երկինք հրեշտակներն էլ ասում են, բայց ինքը այսքան այսքան բարի գործեր արել։ Ջնջում են, վաճառում են այդ մաքսատան մեղքերի турք։ Եվ ով որ հանգիստ այդ 40 մաքսատներ արցնում է, արժանանում է լավագույն վիճակի։ Երբեմն մարդկանց հոգիները չեն կարողանում ճեղքել։ Բարի գործերը չեն բավարարում, որբիզի այդ մաքսատան турքերը վճարեն։ Նկարագրություններ կան, որ երբեմն մարդիկ որ դժվարանում են այդ մաքսատները անցնել, աստվածածինն է միջամտում։ Իր սուտ գործերն է հատուցում այս կամ այն մարդու համար։ Կան որոշ սրբեր են հայտնվում։ Ամեն մեկ իր բարի գործից ինչ որ մի բաժին տալիս են, որ այս մարդը այս մաքսատուն անցնի, կամ եւ այսպիսի վկայություններ։ Երբեմն երկնքից կա միջամտություն այս կամ այն մարդու հոգու համար։ Մենք գիտենք, որ եկեղեցու պատմությունից ու միայն գրիգորյուսավորիչը մեզ մի փաստ բերեց հոր վիրաբում հայտնվելով շաբաթը մեկ անգամ հրեշտակը 4-րդ դասի հրեշտակը հայտնվում էր եւ իրեն բազում բաներ էր պատմում եւ մի անգամ չկար ասաց ուր է իր ինչու չեկար ասաց այդ օրը մեր հրեշտակների դասի օրն էր քրիստոս որ համբարձվեց ինը հրեշտակների դասով պետք է անցներ։ Ամեն օր մի դասի մեջ Քրիստոս մնաց։ Դա աշխարհին բացահայտեց Գրիգոր Լուսավորիչը այդ հրեշտակի միջոցով։ Եվ այն շաբաթ օրը, որ ես չեկա, Քրիստոսը բազմել էր այդ օրը մեր 4-րդ հրեշտակների դասում։ Եվ ես էլ պարտականություն ունեի այդ օրը, չի կարող բացակայել։ Ինչ դետակսկիր Դիոնիսի Սարեսպագացին մեզ նկարագրում է, ինչպես հրեշտակների 9 դաս ունեն, եկեղեցիների 9 դաս ունի։ Հայրապետից մինչև համեծ դպիրը։ Թակավորներն են լինը դասում են հրեշտակների կառուցվածքով։ Այնտեղ հրեշտակները ունեն երկնքում երկու դաս։ Այնպես ինչպես մենք եկեղեցում ժաբերգության ժամանակ այս դասը երկում մի տուն, մյուս դասը երկում մյուս տունը։ Նմանեցված է այնպես ինչպես աշտամուկը կատարվում է հրեշտակային ոլորտում նույնը մենք անում ենք եկեղեցում։ Չէ որ մենք հաճախ ասում ենք եկեղեցին երկրի վրա մեր երկինքն է։ Դրա համար եկեղեցու նիստուկացը նմանացված է երկնքի նիստուկացին։ Եվ այդ հրեշտակը լուսավորչին, երբ որ նկարագրում է տոնակատարությունը, ասում է. հրեշտակները գնդեր են անցնում, տարբեր տիպի գնդեր, եւ զինվորական գնդեր, զինյալ հրեշտակներ, թմբուկներ կան, փողեր կան, խաչվարեր կան, զինանշաններ կան, այնպես ինչպես որ մենք հաճախ ռազմական շքերթի ժամանակ ենք հասնում հրաապարակով։ Երաշտության, փողերի, թմբուկների ներքո զինվորական նշաններով, դրոշներով, որ շատ նմանեցված է։ Ճիշտ է, մերը ավելի աղկատիկ է, ավելի գունաթափ է, այնտեղ ավելի ճոխ է, ավելի գեղեցիկ է երկնքում։ Մենք ունենք այսպիսի նկարագրություններ, բացատրություններ, համեմատություններ, հիմնավորումներ, բայց քիչ է այս գրականությունը եւ վկայություններ են քիչ։ Որոշ որոշ սափերն են փոքրիկ պատարեկներ մեզ փոխանցում։ Բայց բոլորը նույն բանն են ասում, նույն բանը։ Եվ մենք եկեղեցու պատմությունից լավ գիտենք, որ Քրիստոս երբ որ խաչվեց, խաչի վրա երբ որ հոգին ավանդեց, երեք օրով ինքը իր հոգով մտավ դժոխք, ավիրեց դժոխքի կապանքները։ Ազատություն տվեց նաև մեղավորներին, որոնք պատրաստ են ապաշխարելու կամ ապաշխարած էին Եվ հաճախ մենք զարդանկարներ ենք տեսնում, ինչպես Քրիստոս ձեռքը մեկնում է եւ Ադամ դժողքի ձեռքն է մեկնում իր հետևից մարդկությունն է գալիս եւ դուրս են գալիս դժողքից։ Եվ Քրիստոս ինքը իր հոգով մտավ երեք օր դժող եւ ավերեց եւ հարություն ստացավ երեք օր անց։ Դժողքից մարդկությունը ազատեց, մեզ ճանապարհը եւ հնարավորություն տվեց։ Իգին իր փրկagorցությամբ մենք ազատվենք դժողքի կապանքներից։ Իր միջոցով որտեղ դա է միակ ճանապարհը դրախտին արժանանալ հավիտենական կյանքի, հավերժ կյանքի քաղաքացի դառնալ։ Բայց նորից եմ ասում, որ շատ սակավ են այդ նկարագրությունները եւ վկայությունները։ Thank you Մեծն Անտոնիուս, ճգնավոր, մեծագույն ճգնավոր։ Նկարագրված են Մեծն Անտոնիուսի փորձությունները։ Երկու փոքրիկ դրվագ պատմեմ։ Ինչպես Սատանան փորձում էր Մեծն Անտոնիուսին։ Իր խուցի մեջ ցուտ եղանակին պստիկ խուցը ծնգաչոք աղոտ կյանում Անտոնիուս։ Խուցի դուրը ծեցում են։ Անտոնիուսը դուրս է գալիս դուրը բացում է եւ մի հսկա է տեսնում։ Երևի մի 100 մետր, 150 մետր։ Միավոր աժդախա հսկա ասում է դու ով ես, եւ ինչ ես ուզում ինձանից։ Նա ասում է եկել եմ հոգիդ առնեմ։ Համիջապես իր սրբության շնորհիվ կրահում է Անտոնիսը թե ում հետ գործ ունի։ Սատանան այդպիսի հազոր մարդու կերպարանք է ստանում, որ վախեցնի, սարսափեցնի Անտոնիուսին, բայց այն Անտոնիուսը ասում է ով ես դու։ Կյանք տվողը դու ես հոգի ստեղծողը դու ես, որ ինձանից վերցրես եւ խլես։ Եվ այսպես ապտակում է սատանային եւ ասում է. Տեր Հիսուս Քրիստոս այսպես փչում է սատանան չքվում ոդի արթուն էր մեծն Անտոնիոս երբ որ մեծն Անտոնիոսի հոգին բարձանում է երկինք այդ ժամանակ մեծն Մակարը Մակարիուսը ելի Եգիպտոսի ճգնավոր աշակերտները տանապատով անցնում էր մեկ էլ նայում է դեպի երկինք ասում է նայեք մեծն Անտոնիուսի հոգին է գնում առաստված։ Եվ իրենք ֆիզիկական աչքերով տեսնում են կամ արդեն հոգևոր տեսողությունն է բացում, տեսնում են նրա հոգին հրեշտակների ձևով շրջապատված, սլանում է դեպի երկինք, երբ որ իր հոգին բարձանում հասնում է դրախտի դարպասներին, դարպասները բացվում են եւ այդ գծի վրա կանգնած Քրիստոս հրեշտակների սրբերի հետ մեծ ծնծությամբ Քրիստոս ձեռքերեսպես բաց կամենում է գրկել մեծ Անտոնիուսին եւ երկրից պապից սատանան ասում է ահ մեծն անտոնիոս փախար ինձանից վերջի փորձությունն է դա լինում մեծն անտոնիոսի համար նա այսպես դառնում է եւ ասում է դեռ չեմ փախել որտեղ սահմանագծին է կանգնած այ եթե անցներ սահմանագիծը դարպասը փակվեր կփրկվեր բայց եթե մեծն անտոնիոսը ասեր Այո, բրկվեցի կհպարտանար, հպարտության պատճառով վայր կընկներ, բայց ինքը շատ արթուն սուրբ էր, ասես դեռ չեմ բրկվել։ Եվ անմիջապես ասում է առաջ. Քրիստոս գրկում է իրեն, դարպասները փակվում են։ Այդ դա է նշան, որ ինքը արդեն վերջնականապես բրկվեց։ Դրա համար պիտի արթուն լինես, որտեղ փորձությունները միջև էլ տեղի են ունենում։ Եվ այսպիսի վկայություններ, որ մենք սրբերից ենք ստանում, եկեղեցու մեծ, առաքինի հայրերից, այս վկայությունը խոսում են անդրշիմյան կյանքի մասին։ Գիտենք, որ կա, չպիտի վախենա, պիտի ճշմարիտ կյանքով ապրենք։ Զարդարենք մեզ բարի գործերով, որպիսի դրանք գերակշռեն մեղքերի հանդեպ։ Այո, մարդիկ կան, որ շատ-շատ մեղքեր են գործում, բայց չպիտի հուսադրենք։ Կա Աստված, կա իր մեծագույն ողորմությունը, կա զախճում եւ կա ապաշխարություն եւ ամեն օր հնարավորություն բարի գործ անելու, որպեսզի արժանանանք անդրշիրիմյան հավերժ կյանքի։ Արթուն եղեք եւ բարին գործեք։ Տերն ձեզ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 18-ի թողարկումը։ Հանդերձյալ կյանք թեմայի շուրջ մեկնաբանություններ էր անում Գերաշնորհներ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք